Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 19, 1934 Isinilang si Archbishop Velasco de Paulis ng Congregation of the Missionaries of St. Charles sa Sunino, Italy. Siya ang kasalukuyang pangulo ng prefecture for the Economic Affairs of the Holy See. Ang prefecture ay nangangasiwa sa larangang pinansyal ng mga administrasyon na nasasaklaw ng Holy See. Nasa pananagutan din ito ang anumang tinatamasa ng mga administrasyon. na itatag ito ng may apat na isang taon na ang nakararaan at matatagpuan sa Palazzo della Congregazione sa Roma. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.